e continuamente sigo a tua verdade. Tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Na voz, é o menor da C3. Segura, falso amigo. Tô colecionando vários amigos Mas da mesma intensidade tô multiplicando vários inimigos Mas eu fico pensando e nem sei o porquê E julgando, criticando, cê nunca me conheceu Tô mais que blindado e protegido Inimigo, quem me protege não dorme Me abre o olho dos falsos amigos Sei que é de verdade, conto nos dedos e com isso Mas tem é que ficar ligeiro que tem vários lobos fingindo cordeiro Sempre ligeiro inteiro com a conspiração confiando nem na própria sombra, pois ela me deixa na escuridão Se Sempre, sempre ligeiro com a conspiração confiando nem na própria sombra, pois ela me deixa na escuridão Amigo dizendo que amigo querendo sorrir, corrom meu sorriso. Amigo dizendo que amigo querendo sorrir, corrom meu sorriso. O único amigo que eu tenho que morreu por nós, chamado Jesus Cristo. Aquele que me fortalece, me que me protege dos falsos amigos. Amigo dizendo que amigo querendo sorrir, corrom meu sorriso. Amigo dizendo que amigo querendo sorrir, corrom meu sorriso. O único amigo que eu tenho que morreu por nós, chamado Jesus Cristo. Aquele que me fortalece, me que me protege dos falsos amigos. Esse Mencionando vários amigos Mas a mesma intensidade tô multiplicando vários inimigos Mas eu fico pensando e nem sei o porquê E julgando, criticando, cê nunca me conheceu Tô mais que blindado e protegido Inimigo, quem me protege não dorme Me abre o olho dos falsos amigos Sei pensou de verdade, conto nos dedos e com isso Mas tem que ficar ligeiro que tem vários lobos fingindo cordeiro Sempre é ligeiro com a conspiração inspiração. Confia no nem na própria sombra, pois ela me deixa na escuridão. Se sempre, sempre ligeiro com a conspiração. Confia no nem na própria sombra, pois ela me deixa na escuridão. Amigo dizendo que amigo querendo sorrir com o meu sorriso. Amigo dizendo que amigo querendo sorrir com o meu sorriso. O único amigo que eu tenho que morreu por nós, chamado Jesus Cristo. Aquele que me fortalece, me guia e protege dos falsos amigos. Amigo dizendo que amigo querendo sorrir com o meu sorriso. Amigo dizendo que amigo querendo sorrir com o meu sorriso. O único amigo que eu tenho que morreu por nós, chamado Jesus Cristo. Aquele que me fortalece, me guia e protege dos falsos amigos.